Ek hulle in pamfilee verlaat het en nie eind uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar gesky het. Barnabas het toe vir Marcus geneem en met de skip na Cyprus toe vertrek. Paulus het vir Silas verkies en vertrek, nadat hulle dier die gelovigis aan die genade van die Heere toe vertrouw is. Hij het dier Syrië en Silicea gereis en die gemeentes geestelik versterk.